الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست سفكا زهولا بريبادا ناشيم غسبودارو الله سبحانه وتعالى سورة الزملة نبيسا Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, alihi salatu, salam njegovu porodcu, častne sahabe i sve one koji slijede na putu istine, do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, srijeda je, to je naš redovni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin od imama Nevevija Rahmetullahi alehi. Na samom početku, pošto je aktuelna tema, nekoliko minuta ćemo uzeti da progovorimo nešto o danima Zulhidžeta, a nakon toga ćemo, ako Bog da, E, nastaviti družiti se sa knjigom Rijadu Salihin, 16. poglavljem na 111. stranici. Od juči, od akšam namaza, nastupio je blagoslovljeni mjesec e, Zulhidje. Za prvih deset dana Zulhidžeta Allah poslanik alaih salatu wasalam izrekao je više vjerodostojnih hadisa. U jednom od njih stoji Ma min ejamin el amelu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hazihil ejam nema dana kada su Allahu draža dobra djela od ovih dana. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci su zaključili da su ovo najbolji dani u toku jedne godine. Znači, kada je u pitanju jedna godina, najbolji dani godine su dani, prvi dani Zulhidžeta. Vidimo u ovom hadisu da je Allah poslanik salatu wasalam, podstakao na činjenje dobrih dijela bez ograničenja i bez ograničavanja na koja dobra djela već općenito. Da čovjek svaku stvar koju zna da je dobro djelo, da je, došla, da je za nju došao hadis ili kuranski ajet gdje preporučuje da se to dobro djelo radi, znači e, čovjek bi trebao u ovih deset dana Zulhidžeta da se potrudi da što više ibadeta čini uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala hadis znači ne ograničava, već ostavlja otvoreno. Ono što najviše voliš, to radi. Pa neko voli postiti, neko voli učiti Kur'an, neko zikri, neko voli udjeljivati sadaku, neko voli noćni namaz, neko ovo, neko ono. U svakom slučaju u ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi da radi dobra djela. Nema dana kada je uzvišenom Allahu draži dobro djelo od ovih dana. Pa nije precizirano, znači, i zaista je to jedna velika blagodat da nisu djela precizirana. Bilo koje dobro djelo čovjek da čini da se trudi, inša u velikom je hajru. <clears throat> Svakako, e, mi smo i postavili evo na Facebook jedan e, videoklip u kojem smo malo govorili na ovu temu, ali nema smetnja se neke stvari ponove za, možda za one koji nisu gledali. Prvenstveno čovjek bi trebao da bude zahvalan Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu kaže وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ Ako vi budete zahvalni Allahu Subhanahu wa ta'ala, mi ćemo vam svoje blagodati povećavati. Pa nas je Allah Subhanahu wa ta'ala počastio, poživio nas je do ove velike sezone hajra koju bi trebali da iskoristimo. Jer, braćo moje drage cijene i sestre, životna dob ovog umeta je kratka, e, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima od 60 do 70 godina. Pa nam je Allah to nadomjestio na način da mi imamo vremena, imamo mjesta gdje možemo za kratko vrijeme zaslužiti Allahu subhanu wa ta'ala milost, pa imamo noć kadera, pa imamo e, namaz u mesđidu e, Božijeg poslanika, namaz u Meki, dova Arefata i mnoge druge stvari gdje insan u kratkom vremenu može uraditi mnogo. Pa jedna od sezona koju bi čovjek musliman trebao da iskoristi jeste i sezona deset dana Zulhidžeta. Prva stvar smatram da je možda i najbitniji ibadet kojim bi se trebali svi posvetiti jeste preispitivanje svog hala, svoga stanja, takozvani samo obračun, e, pokajanje Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu kaže inna Allahe yuhibbu tawabin. Doista Allah voli pokajnike. Pa da insan iskoristi ovo vrijeme u kojem Allah Đelešanu voli naša dobra djela, da se preispita. Svi mi bez obzira e, ko i šta bili, svi mi imamo E, nešto zbog čega bi trebali da se pokajemo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da insan iskoristi ovih deset dana da nam taj bajram koji dođe, ako Bog da, nam on ima jedan poseban, e, kažemo, osjećaj, a to je da smo ostavili određene poroke, da smo ostavili određene grijehe, da donesemo u ovih deset dana odluku da ćemo se, ako Bog da, e, pokajati Allahu da ćemo ostaviti određene grijehe. Nakon toga, u ovim danima trebalo bi koristiti što više vremena e, u zikru, spominjanju Allaha Đelšanu, e, jer u određenim hadisima Allahu poslanik kada je govorio o deset dana Zulhidžeta, spomenuo je kaže u tim danima mnogo veličajte Allaha. Veličanje Allaha biva na način da čovjek donosi tekbire. Kako tekbire nakon namaza, tako tekbire u svakodnevnom životu. Da čovjek kada se vozi autom, kada ide ulicom, izgovara riječi Allahu akbar, Allahu akbar ili onaj poznati način izgovaranja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bitno je da čovjek veliča uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da zikri, da dovi. E, nažalost, mi smo o tome govorili više puta, govorili smo u Ramazanu. Velik broj ljudi ima pogrešne vizije i ubjeđenja šta je to zikr da čovjek sjedni kada je u autu, kada je u liftu, kada ide prema džami, kada ide na posao, da iskoristi svoje vrijeme spominjući Allaha Đelešanu riječima Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, riječima Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La haule wa la kuvata illa billah. Da čovjek jednostavno, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisma, da njegov jezik neprestano bude upošljen spominjanjem Allaha Đelešanu. U ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala na sve načine koje smo spomenuli. Isto tako, e, spomenuli smo danas na ovom videoklipu, u islamu posebno mjesto imaju dijela čija, e, čija korist prilaznog karaktera. Pa bi čovjek u ovim danima trebao da se potrudi, evo jedne prilike primjera radi, Dosta braći se stara posti u, mjese, e, u ovih prvih deset dana Zulhidžeta, pa da čovjek organizuje iftar za komšiluk, za rodbinu, roditelje svoje da zovni na iftar, jer je to e, dijelo čija korist je prilaznog karaktera. Mi smo učinili, e, ajde da kažemo, dijelo da smo nekoga ugostili, da, je kod nas iftario i tako dalje. Pa znači potrudit se u ovim danima ako imamo nekog prijatelja bolesnog, ako imamo nekog prijatelja koji je siroma ili nekog u komšiluku, E, odnos prema našoj djeci, odnos prema supruzi, odnos prema majici i tako dalje. Jednostavno da pokušamo što više dobročinjstva činiti ljudima koji nas okružuju u ovim danima. A mnogo je ljudi koji nas okružuju i mnogo je načina kako im možemo učiniti dobro djelo. E, tako da insan iskoristi e, i tu stvar. E, od dijela koja islamski učinjaci posebno spominju jeste post. Insan bi trebao da se organizuje sebe, svoju porodicu, pa na kraju krajeva da napiše neku poruku, da i proslijedi svojim prijateljima e, putem Whatsappa, putem Vibera ili da, da oglasi kod sebe na Facebooku da je u ovim danima sunnet, pohvalno postiti. Allah poslanik ali salatu wasalam izrekao i mnoge hadise u kojima postiče svoj umet da tokom cijele godine posti. A u ovih deset dana, znači, odnosno devet dana Zulhidžeta, posebno je znači, e, sevap i dobro da se posti, jer je došlo u na da je Allah poslanik alaih salatu ponekada i običavao ovih deset, e, devet dana Zulhidžeta da posti. Pogotovo, pogotovo, a o tome ćemo ako Bog da govoriti možda i u sljedećoj emisiji i možda snimiti neki videoklip, E, deveti dan koji pada ove godine u četvrtak 31. augusta je dan Arefata. Kada hađije boravi na Arefatu, to je jedan poseban dan za kojeg je Allah poslanik alaih se wasalam kazao ja se duboko nadam da će uzvišeni Allah oprostiti da će oprostiti onima koji posti na dan Arefata greške koje su počinili u protekloj godini i koje će počiniti u narednoj godini. Svakako islamski učinjaci kažu da se tu misli na male grijehe, ali opet svi mi imamo i velikih i malih grijeha, pa je e, velika šteta da čovjek doživi jednu ovakvu veliku sezonu e, i da je ne iskoristi, da posti ovih osam dana, e, Zulhidžeta deveti dan da posti, nakon toga u danu Bajrama da čini ostale ibadete, dobročinstva, a deseti dan na Bajram je zabranjeno strogo jer je Allah više vjerodostojnih hadisa zabranio post na dan Bajrama jer je dan Bajrama dan e, veselja, dan jela i pića i tako dalje. Tako da, braćuma, draga i ciljni sestre, iskoristite ovu priliku. Ne znamo, ne znamo da li ćemo sljedeće godine biti živi, da li ćemo doživjeti ovu veliku priliku, najdraži dane, dane u kojima su dobra djela najdraža uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušajte se zajedno organizirati sa svojim porodicama, zajedno porodično postiti, zajedno iftariti, zajedno sehuriti i tako dalje. Svakako, to je zadnja stvar, možda jedna od najbitnijih stvari, e, kao što je pohvalno u ovim blagoslovljenim vremenima činiti dobra djela, isto tako vjernik bi se trebao potruditi da u blagoslovljenim vremenima što manje, što manje bude nepokoran Allahu Đeršanu, odnosno da što manje griješi, jer znači u blagoslovljenim vremenima kao što je pohvalno da se čini dobra djela, isto tako dodatno bi se čovjek trebao potruditi da ostavlja grije. Mi se vraćamo našoj knjizi Rijadu Salihinu e, u 16. poglavlju. Oni koji imaju knjigu, mi smo je više puta pokazivali, e, knjiga Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka. 16. E, poglavlje na 111. strani naredba da se sunnet ustrajno slijedi i prakticira. Jedno izuzetno lijepo poglavlje koji nam je danas u vremenu kada se znači od pojavi Božijeg poslanika pa do danas je prošlo 1400 godina, mi geografski gledano smo veoma daleko od naše matice Meke i Medine, mjesta gdje je živio Allah poslanik se salatu selam, Živimo u vremenu e, jednostavno kada je sunet Božijeg poslanika se salatu selam, u mnogim njegovim segmentima postao čudan. E, pa, pa je lijepo, znači zaista imam nevevi, rahmetullahi alihi, znači Allah ga je baš, hajde reknimo, ono nadahnuo da stavi ovo jedno poglavlje koje svakako kroz historiju uvijek je potrebno, ali što se ljudi historijski više odalje od vremena poslanstva, njima su ova poglavlja potrebnija. E, imam vi je spomenuo možda 5-6 kuranskih ajeta koji e, preciziraju, koji usmjeravaju vjernika u pogledu njegovog odnosa ka Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Prvi ajet وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da, ono što vam naredi, ono što preporuči, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Allah Đelšanu e, ljudima koji je stvorio da Allah Đelšanu obožavaju, da ga obožavaju onako kako im Boži poslanik pojasni, kaže ono što vam dođe od poslanika, alaihi salatu wasalam, a vezuje se za vjeru, to privatite, to radite, trudite se da to prakticirate, a ono što vam Boži poslanik zabrani, to ostavite. Vidjet ćemo prvi hadis u ovom poglavlju e, kao da je klauzula na ovaj kuranski ajet. Praktično e, u islamu Allah Žešanu kada nešto naređuje, čovjek treba da se trudi maksimalno da to ispoštuje. Ali kada se nešto zabrani, to se mora potpuno ostaviti. Pa naredbe u islamu se ispunjavaju s odno mogućnosti. Pa primjer radi čovjek Nama je naređeno da klanjamo. Ali kada smo bolesni, možda nekada ne možemo klanjati stojeći. Pa će onda klanjati čovjek sjedeći ili ležeći. Pa ono što je naređeno, čovjek će činiti koliko može. Normalno, opet Allah zna koliko mi možemo. Ali ono što je zabranjeno, moramo ostaviti potpuno. Jer ne može nam niko ne može, nam niko, ne, može nas niko spriječiti da ostavimo nešto što je zabranjeno. Dok kada je u pitanju naredba, za naredbu da bi je ispoštovali, treba nam snaga. Pa onda znači, vidjet ćete u prvom hadisu ovog poglavlja, došla je klauzula وَمَا أَتَاكُمُ rasul Ono što vam Boži poslanik dadni, ono što vam naredi, ono što nam preporuči, učinite koliko možete. Svakako i ovdje mora se napomenuti da postoji u islamu e, stepenice Imaju stvari koje su obavezne, imaju stvari koje su pohvalne. Pa nije isto izostaviti pohvalnu i naređenu stvar. Pohvalna stvar se može ostaviti bez da povlači za sobom ikakve pravni posljedice. Dok obavezna stvar se samo može ostaviti ako čovjek zato ima opravdan razlog i opet pod određenim uvjetima. Pa ovaj prvi, prvi kuranski ajet nam jasno daje smjernice da bi insan trebao u životu da živi e, na taj način. Ono što nam je došlo od poslanika, normalno, sunet Božijeg poslanika da bi se po njemu radilo, treba da e, znamo ocjenu hadisa Božijeg poslanika, ali salatu wasalam. Nažalost, e, možemo historijski kazati u jednom periodu do, znači pred rat, Ovdje jednostavno se izgubila bila ta e, dimenzija osjećaja šta je to vjerodostojen hadis, šta, nije vjerodostojan hadis. Dok hvala Allahu e, nakon što je završio rat, imamo dosta ljudi koji su e, otišli u inostranstvo na studiranje, mnogi hadijske zbirke su prevedene, već jednostavno sada jača ta svijest da kada se ljudima govori o sunnetu Božijeg poslanika, da ljudi pitaju, a je li taj hadis vjerodostojan. Pa da bi se po nekom hadisu radilo i da bi nam bila obaveza da se pokorimo, trebamo znati da li je hadis vjerodostojan, da li nije vjerodostojan. U drugom hadi, e, kuranskom ajetu e, Imam Nevi citirao je kuranski ajet iz sure An-Najm وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَا On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznjanjuje i objavljuje. Allah kao da želi da nas poduči da sve što čujemo od poslanika ali Selam, da je to vjera. On ne govori po hiru svome. Mi određene hadise možda ne možemo razumjeti. Ne znamo šta je Ulema kazala u tumačenju toga i tako dalje. Ali sve što je poslanik rekao je apsolutna istina. Sve stvari koje se vezuju za vjeru. Imate određeni mali dio hadisa koji je Allah poslanik izrekao za stvari koje nisu vezane za vjeru. Kao što se desilo u Madisu kada je Allah poslanik vidio ashabe, kada je došao u Medinu, Boži poslanik je odrastao u Meki. U Meki nema datula, nema palmi, nema hurmi. Pa kada je došao Allah poslanik u Medinu, Medinjani su bili historijski poznati danas dan da su se bavili znači uzgajanjem palmi, datula, hurmi i tako dalje. Pa je vidio da ljudi se penju na stabla i oprašivaju, znači vještačko oplodnja datula. Pa je Boži poslanik rekao, kaže, kada bi ostavili ja nadam se da bi opet bilo roda. Pa su oni pomislili da je to, da je to objava, pa su ostavili. Pa je te godine e, urod, znači datula, bio slab. Pa im je Boži poslanik Ali sam vam dao pravilo i kaže ja kada vam govorim o Allahu, kada govorim o vjeri, to uzimajte. Ali kada govorim o Dunjalu koja sam poput vas. Mogu pogriješiti, mogu pogoditi. Čak možda u nekim pitanjima vi bolje poznajete neka dunjačka pitanja bolje nego od mene, pa je Boži poslanik u ratu prihvatao savjete više puta u bici na Bedru, u bici na Uhudu e, i tako dalje. Prihvatao je savjete svojih ashaba u pitanjima koja ne precizira Islam. Pa nam Allah Đeršanu kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا in huwa illa wahyu yuha. On ne govori po nahođenju svome. Sve što je poslanik rekao, to je objava koju mu je Džibril donio od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da čovjek treba da se pazi. Nerijetko nam se dešava da ljudi kada čuju određen hadis kojeg oni ne mogu da shvate, prvi put ga čuju i tako dalje, da se ljudi odnose e, neispravno prema tom hadisu. Ili ga odbacuju, ili se ismijavaju, ili ga tumače na način to nije za to je za Saudijsku Arabiju, to je bilo za 1400 godina i tako dalje. Pa insan treba da zna sve što je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam je objava. U trećem kuranskom ajetu Allah Đelšanu kaže Kul in kuntum Allahe fettabi'uni Reci Allahu poslaniće svom ummetu. Ako Allaha volite, poslanika, to jest njega slijedite i vas će Allah zavoliti i grijeh vam oprostiti. Pa je slijedjenje poslanika, ali salatu selam put da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah zavoliti i Allah će vam grijeha oprostiti. Pa insan, ako želi da ga zavoli uzvišeni Allah, a treba li veća počast insanu na Dunjaluku da ga zavoli gospodar zemlje i nebesa? Najbolji put i najkraći put da nas Allah zavoli jeste put slijedjenja Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Normalno, želim da ukažem ovdje na jednu stvar. Prije nekoliko dana mi se desilo da me čovjek pita nešto, a i prije toga ja sam o tome govorio, određen broj ljudi smatra da sve što je rekao Božji poslanik je sumnjet u smislu da je to dobrovoljno, što je neispravno. Neispravno je ubjeđenje da sve što je rekao Božji poslanik je sumnjet kao sumnjet dobrovoljni postupak. Ne, sunnet, postupci Božih poslanika mogu biti strogi vađib, mogu biti pohvalne stvari. Pa insan treba da zna kada određena stvar se pripiše Božijem poslaniku, da nakon toga to pita dobro. To je sunnet Božijeg poslanika, ali na kojem stepenu obaveznosti je taj postupak? Primjera radi, mnoge stvari u našoj vjeri nisu naređene Kur'anom, naređene su sunnetom Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Počnite samo od namaza, od zekijata, od posta. Svi ti temelji Islama u, u Kur'anu su spomenuti, hajde da kažemo, samo e, općenito. Dok mnoge stvari su pojašnjene sunnetom Božijeg poslanika, ali i salatu sram, i ja sam jedne prilike, i to se može naći na internetu, spominjao odgovor jednoj sekti koja je nagovještena od strane Božih poslanika da će se pojaviti Koranije. Ljudi koji kažu mi prihvatamo samo vjeru koja je spomenuta u Kuranu. Po konsenzusu islamskih učenjaka, sunnet Božjih poslanika je drugi izvor vjeri. I kada je hadis vjerodostojan, on je na stepenu Kur'ana. Mora se prihvatati, mora se uzimati, mora se po njemu raditi. Pa i neispravno ubjeđenje određenih ljudi kad kažu to je sunnet kao to je dobrovoljno. Ne, sunnet Božih poslanika može biti farz, može biti pohvalna stvar. Pa je veoma bitno da čovjek to zna. Kaže je uzvišeni Allah u četvrtom ajetu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Doista vi u poslaniku imate divan uzor. Allah Đelšanu i Božijeg poslanika poslao kao posljednjeg poslanika. Poslan je cijelom čovječanstvu, od Australije do Amerike. Priješnji poslanicu slati samo svojim narodima, za razliku Božih poslanika ali salatu wasalam, on je poslan cijelom čovječanstvu i svima, svim ljudima, bez obzira bili ko i šta, Božji poslanik im je uzor. Pa nađite danas bilo koju struku u društvu, taj insan ima uzor u Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, uzor kojeg nam je odabrao uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, koji najbolje zna ko treba da nam bude uzor. Nažalost, veli broj ljudi danas ne poznaje poslanika, ali se ne poznaje njegove hadise, nikada nije čitao Rijadu Salihin, nikada nije pročitao neku knjigu koja govori o životopisu Božih poslanika da bi znali slijediti poslanika. A mnogo znamo o igračima, o pjevačima, o manekenima, a veoma malo znamo o onome koga je uzvišeni Allah preporučio. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Isto tako uzvišeni Allah kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ Tako mi gospodara tvoga, o Allahu poslaniče, oni neće vjerovati dok tebe u međusobnim sporovima ne uzmu za sudiju. Tako i mi danas, braćo moja draga, kada dođe do neke, da kažemo, svađe, kada dođe do problema, treba da to vratimo sunnetu Božijeg poslanika ali se da U tom prilogu je i sljedeći ajd gdje Allah kaže in tenaza'tum fi shay'in farudduhu ila rasul ako se nečemu ne složite i sporite se, to vratite Allahu i vratite to poslaniku. Kako mi to možemo vratiti danas Allahu i kako to možemo vratiti poslaniku? Poslanik umro prije 1600 godina. Da to vratimo Allahovom govoru, da to vratimo govoru Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Pa ako imamo kakvu nesuglasicu, imamo kakav problem, imamo nešto, neku dilemu, ne znamo šta ćemo, da vidimo šta o tome kaže Kur'an, da vidimo šta o tome kaže sunnet Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. I sadnji ajet, e, odnosno predzadnji, ali zadnji koji ćemo mi komentarisati, jest da Allah Žešanu kaže وَمَنْ يُتِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ Onaj ko se pokori poslaniku, on je pokoran i uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ono što smo malo prije spominjali. Pokornost poslaniku, alihi salatu wasalam, je obaveza. Nisu svi postupci Božih poslanika, alihi salatu wasalam, pohvalni. Mnogo je postupaka, mnogo je hadisa u kojima je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, naredio neke stvari koji su ovom umetu obaveza. Nakon toga mi se družimo sa hadisima koje imam Nevevi Rahmetullahi Alihi e, spomenuo u ovom poglavlju. Rekli smo da se nalazimo u poglavlju 16. 111. strana. Naredba da se slijedi sunnet e, božjeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa smo govorili o nekim ajetima u kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kakav bi trebao da bude naš odnos prema Božijem poslaniku alihi salatu wasalam, odnosno prema njegovom sunnetu e, i onome što je došlo u sunnetu Božeg poslanika, ali salatu wasalam. Prvi hadis je 156. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik kazao e, u zadnjem dijelu hadisa, zato kad vam nešto zabranim, klonite se toga, a kada vam nešto naredim, učinite od toga koliko ste u mogućnosti. Rekli smo da je to klauzula na ajete u kojima Allah Žešanu e, naređuje pokornost Božijem poslaniku, odnosno u kompletnoj našoj vjeri čovjek kada mu se nešto naredi, čini to shodno svojim mogućnostima. Svakako, e, ovaj govor se može zloupotrijebiti i može se pogrešno shvatiti. Pa mogu doći ljudi kaže, slušaj, ja nisam u mogućnosti da klanjam, ja neću klanjati. Ne. Imamo neke stvari koje su obavezne i oko njih nema raspravi. Osim u slučaju da te obavezne stvari ne budemo fizički u mogućnosti. Pa primjer radi nama i namaz obavezan. Moramo ga klanjati. Ali čovjek se razboli. Čovjek ne može ustati, ima vrtoglavicu, bolestan je i tako dalje. Bole ga noge, boli ga leđa, ne može učiniti seđdu. Onda mu kažemo budi pokuran koliko možeš. Jer bi bilo e, nemoguće da kažemo moraju svi ljudi klanjati. Imamo ljude koji su bolesni, imamo ljude koji bole leđa, imamo ljude koji su u krevetu i tako dalje. Ili post. Zamislite da je svim ljudima obaveza postiti. Imate ljudi kojima post šteti imate ljudi koji su stari, imate ljudi i tako dalje. Zamislite kada bi vjera naređivala svim ljudima post. Pa je došlo da znači kada se nešto naredi u islamu da to činimo koliko možemo. Čovjek bolestan naređeno se posti. Pa mu je Allah Žešanu dao olakšicu da ljudi bolesni ne posti. S druge strane, ono što je zabranjeno, to moramo ostaviti u potpunosti. Znači, dva su pravila. Ono što nam Islam naređuje, moramo raditi, ali u granicama naše mogućnosti. Dok kada je u pitanju zabranjene stvari, njih moramo ostaviti apsolutno. Jer ne može, nama niko, ne može nas niko natjerati da mi pijemo alkohol. Znači, alkohol ostavljamo u potpunosti, drogu ostavljamo u potpunosti, kladionice ostavljamo u potpunosti i tako dalje. Znači, kad su u pitanju zabranjene stvari, njih moramo ostaviti potpuno. U narednom hadisu, to je jedan od hadisa, poznati hadis, čak ga imam Nevevi Rahmetullah Jalih uvrstio u svojih 40 hadisa imama Nevevija. Stoji da je Allah poslanik Ali Salatu održao jedan dirljiv govor svojim ashabima jedne prilike, pa su mu ashabi e, kazali Allahu poslaniće kao da je ovu oproštajni govor. Znači Boži poslanik je držao jedan emotivan govor, kaže ashabi, od toga su zarosile naše oči. Jednostavno, znači, kao da su vidjeli da se Boži poslanik od njih oprašta. A vi znate kad se neko od nekog oprašta, onda traži savjet, neki završni i oprosni. Pa kažu Allahu poslaniče, kao da je to neki oprosni savjet, oporuči nam, daj nam neke zadnje smjernice kako da se mi nakon tebe ponašamo. Pa poslušajte savjet Allahu poslanika, ali se ratu srmi, ovo je jedan od Veliki hadisa u islamu, kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, oporučujem vam bogobojaznost. Prvu stvar koju poručio Boži poslanik jeste bogobojaznost. Istinska bogobojaznost je se čovjek boji Allaha Đelšanu i javno i tajno. Inne jahšeuna rabbehum Oni koji se boje Allaha kad? Kada su sami kada nema nikoga. To je bogobojaznost. Pa kaže Allah poslanik, preporučujem, vas, preporučujem vam i oporučujem vam bogobojaznost. I ummetu ne treba veća, veća oporuka, bogobojaznost. Prema Allahu bogobojaznost, prema roditeljima, prema supruzi, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema, životinjama i tako dalje. Bogobojaznost prema svim ljudima. Da čovjek neprestano ima svijest da ga Allah vidi da Allah čuje ono što govori, da Allah vidi ono što radi, da ima neprestano svijest da će odgovarati na sudnjem danu za ono što radi. To je bogobojaznost. Da si svjestan činjenici da ako ti Allaha ne vidiš, on tebe neprestano vidi. Pa je to bogobojaznost, znači da čovjek između sebe i Allahove kazne postavi zastor pokornosti uzvišenu Allahu. Pa prvi savjet Allahog poslanika jeste, kaže, oporučujem vam o moj ummete, o moji ashabi, da se bojite Allaha. Drugi savjet, kaže Allah i da budete poslušni, pokorni, pa makar vam zapovjednik bio abesinski rob. U islamu znači kada neko ima emira, kada ima nekog nadređenog, obaveza mu je da se pokori u svemu što od njega traži, sve dok to ne bude nešto što je zabranjeno islamom. Pa je Allah znao kolika je bitna uloga toga da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni, kaže i naređujem vas. Da budete pokorni onima koji su vam nadređeni do te mjere, znači kada bi vam bio abesinski rob. Znači crni abesinski rob bude tebi nadređen, treba da mu se pokoriš. Gdje, u kojim granicama, sve dok on tebe traži ono što vjera zahtjeva i sve što je halal. Kada ti naredi nešto što je haram, tada se ne pokoravaš. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže Uistinu onaj ko poživi od vas, ko bude dugo živio, vidjet će mnoga razilaženja. Subhanallah. Al ovo je muđiza Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, nagovijestio je vrijeme. Allah poslanik nije znao budućnost u smislu šta će njegov umet proživjeti. Ali Allah Đelšanu ga je nadahnuo pokaži oni od vas koji ostanu dugo da žive, vidjet će velika razilaženja. Zamislite, ashabi, znači ashabi koji su najduže živjeli pošto Božje, poslanika, ali se ratu selam je bilo maksimalno, znači, hajde kažemo, neke sto godina. Ali Allah poslanik kaže, vi ćete, o moji ashabi, koji ostanete živjeti dugo, vi ćete vidjeti velika razilaženja u umetu. I onda im Allah poslanik daje savjet gdje je rješenje kada dođu razilaženja umeta. Ako je tada bio umet pocijepan, zamislite šta je danas, znači kakva je ova pocijepanost, pa koliko je nama potrebno da se držimo savjeta Božih poslanika. Kaže Allah ali se zato slijedite moj sunnet i sunnet upućenih pravednih mojih halifa. Znači kada dođu vremena, kada se muslimani pocijepaju, kada se muslimani raziđu, najbolje rješenje, najbolji način kako da se ponovo okupe jeste čvrsto se držite sunneta Božijeg poslanika, ali se salatu wasalam, ali u jednoj širokoj dimenziji životopisa Božih poslanika i njegovog sunneta. Pa da insan znači e, se vrati istinski sunnetu Božijeg poslanika, ali se salatu wasalam, i sunnetu ili praksi koji su prakticirali njegove halife. Kaže Allah poslanik, čvrsto se za njih uhvatite svojim očnjacima. Znate kad čovjek nešto želi da čvrsto uhvati, on to stisne svojim zubima i čvrsto drži, e kaže Allah poslanik, čvrsto se držite za moj sunnet kutnjacima. Svojim zubima se čvrsto držite za es S druge strane, nakon što je pojasnio gdje je rješenje, da je to u sljeđenju sunneta, sunneta Božeg poslanika i njegovih halifa, Allahu poslanik i kaže, upozorava čega se treba čuvati. Pa kaže Allahu poslanik, nikako ne slijedite novotarije, jer svaka novotarija je zabluda. Pa je Allahu poslanik dao u savjet šta da činimo i šta da ne činimo. Iyakum wal muhdefatu, muhdefatil umur, čuvajte se novotarija u vjeri. Pa je onda postavio jedno veliko pravilo koje, nažalost, velik broj umeta danas ne želi da prihvati, ne želi da čuje. Svaka, kaže novotarija, vodi u dalalet i zabludu. Ljudski mozak ne može odrijediti šta je danas korisno umetu, šta nije korisno. Korisno je ono što je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će danas doći petorica ljudi, trojica će reći ovo je dobro, a dvojica će reći ovo nije dobro. Pa tako i novotarije. Dvojica ljudi će doći i kazati ja smatram da je ovo lijepo, a trojica će doći i kazati to nije lijepo. Pa je zato Boži poslanik postavio jedno veliko pravilo. Sve novotarije su balalet i zabluda. Ova riječ kullu bid'atin dalale, u arapskom jeziku riječ kullu, sveobuhvatna, najsveobuhvatnija riječ. Svaka novotarija je balalet i zabluda. Zato je neispravno ubjeđenje određenog broja ljudi da uvjeri imaju lijepe novotarije. U islamu nema novotarija i nema lijepih novotarija. Ja sam o tome pisao. Oni koji želi e, da detaljnije čitaju, nek čitaju tekst u kojem sam ja dva teksta napisao. Da li u vjeri ima lijepi novotarija? Glavni dokaz onih koji kažu da ima u, e, vjeri lijepi novotarija jeste e, hadis Omera radijallahu ta'ala da kada je vidio ljude da su se okupili u džami da klanju teraviju, rekao je doista je ovo lijepa novotarija. Svakako, Omer radijallahu ta'ala je najdalji od toga da uvede novotariju u vjeru. Omer je okupio ljude na teraviji jer je to bila praksa Božijeg poslanika koji je Božji poslanik ostavio bojeći da teravija ne bude propisana kao obavezni namaz. Pa je kada je umro Božji poslanik, Omer je okupio ljude, znači oko sunneta Božijeg poslanika, se salatu wasalam. Pa znači vraćamo se ovom hadisu, ne postoji uvjeri novotarije. Nema lijepih novotarija. Allah Đeršanu kaže El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Po nekim učenjacima ovo posljednji ajet koji je objavljen uh, Allahom poslaniku wasalam. Danas sam vam vjeru, vašu vjeru upotpunio. I onda neko dođe nakon što Allah Đeršanu kaže danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Allah poslanik kaže sve novotarije su dalaleti zabluda i onda neko dođe i kaže e, imaju uvjeri ipak novotarije i lijepe, znači e, lijepa praksa. Tako da insan treba da se pazi i čuva e, ovaj način izražavanja kada kaže Allah i jakom, nikako to, nikako nemojte da prakticirate novotarije E, novotarije nose mnoge, mnoge negativne posljedice po ummet. One cijepaju ummet. Kada se jedan dio ummeta oda novotarijima, drugi negiraju taj njihov postupak i onda dolazi do netrpeljivosti u ummetu. Zato je Boži poslanik dao diagnozu. Čuvajte se mog sunneta, njega se čvrsto držite i pazite se novotarija u Nakon toga jedan E, hadis koji mi dosta puta kroz predavanje spominjemo, hadis 158. E, od Ebu Huriri, da Allah poslanik kazao svi pripadnici i sljedbenici mog umeta ući će u džennet. Osim oni koji odbiju. La ilaha illallah. Pogledajte dvije interesantne stvari. Svi sljedbenici mog umeta, svi pripadnici umeta ući će u džennet. Najveća čast je biti sljedbenik Muhammed Ali salatu wasalam, jer potpadamo pod ovaj opći hadis. Svi sljedbenici, pripadnici umeta ući će u džennet. Osim oni koji odbiju. La ilaha illallah. Zar može neko odbiti? Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, onaj ko mi se pokori, on će ući u džennet. A onaj ko bude nepokoran, on je odbio. Pa je Allah poslanik jedno veliko pravilo. Oni koji budu pokorni, oni će ući u džennet. Oni koji su nepokorni, oni su sami odbili da uđu u džennet. Pa insan, znači, imam Nevevi ovaj hadis spomenuo i citirao u ovom, e, u poglavlju, gdje se podstiči na slijedjenje sunneta Božih poslanika ali se. selam. Da bi znali slijed Boži, sunnet Božih poslanika ali letu selam, svakako treba da se upoznamo s njegovim sunnetom i ovo iščitavanje knjige Rijadu Salihin ima za cilj da se mi upoznamo sa sunnetom Božih poslanika. Svakako, mi smo o tome govorili mnogo, oni koji prate naš rad znaju da i sunnet Božih poslanika nije na istom nivou naročito kada su u pitanju pohvalna i dobra djela. Tu treba da bude elastičnosti, treba da bude respekta. Ako imaju određene stvari koje su nepoznate u određenom podneblju, sunnet, u pravom smislu riječi sunnet pohvalna stvar, tada treba insan da bude pažljiv, lagano da dolazi sa sunnetom Božijeg poslanika u društvo u kojem su određene stvari nepoznanca. I ja sam o tome mnogo puta govorio, e, dizanje ruku u namaza je na našem podneblju nepoznanica. Izgovaranje riječi am, amin e, nakon fatihe je našem podneblju nepoznato. Ali su to stvari pohvalne i ne smiju da budu razlogom da se muslimani dijeli. Obostrano, nit oni koji žele da praktikuju, ne trebaju da tome toliko pažnje posvećuju pa da zbog toga nastaje problem u džematu, a iz druge strane, ljudi koji ne znaju za to trebali da se educiraju, trebaju da pitaju, treba da uči. Ako sam vidio danas da neko u namazu diže ruke, a ja tako ne dižim, ili neko kaže amin, zašto da ne odem kući, pa uzmem literaturu, odem na internet, odem na Google, odem na YouTube, e, pitam svoga autoriteta nekog da mi to pojasni. Pa znači obostrano se pravi greška kada je u pitanju oživljavanje zapostavljenog sunneta Božih poslanika i u svemu tome insan treba zaista da bude pažljiv. Mi kao što pozivamo da se insan čvrsto pridržaje sunneta Božih poslanika, od sunneta Božih poslanika je i to da čovjek bude pažljiv kako i na koji način prakticira sunnet Božih poslanika. Pazite, ovo su e, interesantne stvari. Od sunneta Božih poslanika mi pozivamo pridržavanju sunneta Božih poslanika. Od sunneta njegov jeste i to da čovjek bude pažljiv prema društvu u kojem živi. Boži poslanik kaže, a radi radijallahu ta'ala u vjerodostornom hadisu, da se ne bojim kako će reagirati tvoj narod. Jer su oni tek primili islam, kureši, kada je Boži poslanik osvojio Meku. Kaže Aiši da tvoj narod nije friško primio islam, ja bi srušio Kjabu i napravio bi je na temeljima Ibrahima a.s. Spustio bi Kjabu skroz na zemlju jer danas da bi ušli u Kjabu trebaju vam stepenice. I Kjaba ima jedna vrata. Kaže Allah poslanik, ja bi Kjabu spustio na zemlju i napravio bi dvoja vrata da ljudi mogu ulaziti i izlaziti kroz Kjabu. Ali kaže, bojim se reakcije tvoga naroda. Pa insan treba da pazi kada hoće da narod pozove u neki sunnet kako i na koji način ih pozivam. Isto tako od hadisa koji nam ukazuju koliko je bitno prakticirati sunnet, koliko s druge strane insan ako se uz oholi nad sunnetom može ga to koštati. Jedne prilike hadis 159. E, prenosi se da je Allah poslanik sjedio sa sadma, pa jedan asab jeo lijevom rukom. Pa mu kaže Allah jedi sa desnom rukom. Šetan jede lijevom rukom, Boži poslanik je preporučivao svom umetu da jedu desnom rukom. Nažalost, velik broj danas muslimana ne zna za taj sunnet, da od sunneta se jede lijevom rukom. Ili ljudi, želeći da se oponašaju zapad, uzmu znači viljušku koju jedu u lijevu ruku, a nož u desnu ruku, pa nožem e, režu jelo, a lijevom rukom e, jedu. Što je neispravno. Musliman treba da desnom rukom jedi. Pa je Boži poslanik vidio jednog saba kako jede lijevom rukom, pa mu kaže Jedi desnom rukom. Kaže ne mogu. A kaže prenosioc hadisa nije ga spriječilo ništa osim oholo, kibur. Jednostavno nije tio da se pokori poslaniku. Nije tio da kaže pa dobro, Allah evo, sad ću prekin, sad će početi jest desnom rukom. Kaže ne mogu. Kaže mu Allah poslanik ne mogu. Ako ne možeš, ja dovim Allahu i da ne mogneš. Pa kaže prenosioca hadisa nije više nikada svoju desnu ruku podigao prema ustima ruka mu je se, znači, hajde da kažemo, osušila ili šlagirala ili paralizovali kako god hoćete. Pa pogledajte šta znači neispravan odnos prema sunnetu Božijeg poslanika ali salatu selam. Nerijetko se danas ljudima dešava kada čovjeku kažete brate Allah te nagradio, sunnet Božijeg poslanika je da uradiš to i to. Ma nije moj dedo bio tako, ja to ne znam, nije mezheb ja neću, ja ne. Znači čovjek treba da pazi na svoj odnos prema sunnetu Božijeg poslanika, ali salatu wasalam. Pogledajte, Allahov poslanik dovi protiv ovog čovjeka jer je iz oholosti ostavio sunnet. Danas imate mnogo ljudi, dođeš i pojasniš mu, kažeš, brate, ovo je sunnet, hadis o tome u Buhari i muslimu, učenjaci ga tumači tako i tako, ne, ne želim i tako dalje. Pa se insan treba paziti na koji način odbija sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Imamo dosta tih hadisa koji nam govori u ovom poglavlju, evo da kažemo, pokušat ćemo da odabiremo neke hadise. 164. E, hadis, hadis Džabira radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik e, je naredio da se nakon jela obližu prsti, kao i posuda u kojoj je bila hrana. Zatim je rekao, vi ne znate u kojem dijelu vaše hrane nalazi se blagoslov. Vidite, e, imam Nevi, Allah on najbolje zna, citirao ove hadise e, da bi nas podučio kako sunnet ulazi u neke sitne stvari. Ali je beričet i blagoslov slijediti sunnet Božijeg poslanika. Pazite, kada čovjek jedi, većinu hrane koju je pojeo, on je već progutao, nešto malo je ostalo na prstima ili nešto malo je ostalo na posudi. Kaže Allah kada jedete, pa hajde kažemo malo uprljate hranom svoje ruke, kaže prije nego što ih operete u jednoj rivajetu je došlo i prije što ih posušite maramcom, vi poližite svoje prste da sa njih skinjete hranu ili prstom ili uzmite komad ljeba, obližite, poližite, potarite tanjir u kojem je bila hrana. Doista, kaže, vi ne znate u kojem dijelu vaše hrane je beričet. Pazite, možda čovjek jedi, jedi i ono baš što je ostalo na tanjiru od masnoći ili možda onaj zadnji dio krompira ili mesa ili nečega, to treba da pokupi pa da u tome bude beričati blagoslov njemu, njegovom tijelu i njegovoj hrani koju je pojeo. Pa pogledajte, znači, do koje sitnice ide znači sunnet Božijeg poslanika. Velik broj ljudi ne zna za ovaj sunnet. Čak možda kada bi neko vidio nekoga u restoranu da, je polizao svoje prste, možda bi se zgadio na to, možda bi smatrao da je on zaostao, da je seljak ili, ili, ili nešto loše. On njemu kazao, sunet Božijeg poslanika da čovjek ako jedi, ako e, je jeo rukom nešto omočio, pa na njegovim prstima je ostalo tragova hrani, da te tragove hrane poliži, nakon toga da to otari krpom ili da to operi. Isto tako je i za znači posudu koja je bila hrana, da je sunnet da se to ili prstom ili da se uzme zaloga hljeba pa da se to lijepo počisti. <clears throat> U nekim rivajetima je došlo da čovjek ako bi se desilo kada je u pitanju isto hrana Isto to ljudi ne znaju. Treba se sunnetu Božijeg poslanika podučiti. Koliko puta nam se dešava da vidimo ljudima ispadne komad hljeba, kriška hljeba padne, uzmu i to baci. Allah poslanik kaže nemojte tu hranu ostavljati šeitanu. Ako već nešto padne, uzmite to, očistite, ostranite nečistoću i onda to pojedite jer ne znate, kaže, u kojoj hrani vašu je blagoslov i beričet. <clears throat> u sljedećem hadisu, 166. hadisu, eh, od Ebu Sa'ida, Abdullah ibn Mughafela se prenosi da je Allah poslanik zabranio da, da ljudi bacaju kamenčiće, da jedni druge gađaju kamenčićima. U to vrijeme znači imali su ljudi jednu naviku, običaj, da neko uzme mali kamenčić i stavi na nokat i nekoga pogodi. Pa im kaže Allah poslanik alaih selam, nemojte to učiniti. Vi sa tim kamenčićom niti možete lov uloviti što je neka korist, niti možete neprijatelja poraziti. Neprijatelj ne može gađati kamenčićima. Znači, nemate potrebe to učiniti, ali možete nekoga pogoditi u oko pa mu oko izbiti. Ili mu, kaže, zub slomiti kamenčićom. Pa je Abdullah ibn Mughafel koji prenosi ovaj hadis jedne prilike vidio jednog ashaba da vidite kako su oni imali odnos prema sunnetu Božijeg poslanika. Vidio jednog ashaba, odnosu vidio jednog čovjeka kako bacati kamenčiće. Pa mu kaže, ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže nemojte bacati tako kamenčiće jer vi nemate od toga nikakve koristi. Ne možete neprijatelje pobijeti kamenčićima, a ne možete ni lovu loviti. Ali možete nekom oko, ne daj Bože, oštetiti ili izbiti ili možete zub sloviti. Pa je taj čovjek nastavio da baca. Pa mu kaže Abdullah ibn ja ti govorim da je to zabranio poslanik, a ti to nastavljaš šat, ja više od danas nikad s tobom neću razgovarati. Pogledajte njihovu ljubomoru na sunnet Božijeg poslanika, ali se jedna sitna stvar. Ali kako su oni bili ljubomorni? Mi danas kada ljudima kažemo to je sunnet Božijeg poslanika, da se uradi tako, da se praktikuje tu, ljudi se ismijavaju sa sunnetom Božijeg poslanika. A pogledajte ashabe, koji su bili najbolja generacija u historiji čovječanstva, oni kada bi čovjeka upozorili i on to ne bi htio prakticirati, kaže ja od danas više neću s tom nikada razgovarati. Kolika je bila njihova ljubomora na sunnet Božjih poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Omer radijallahu ta'ala eh, u hadisu 167. koji bilježi eh, imam Buharija i Muslim prenosi se da je došao jedne prilike tavafio je kokjavi pa je došao do momenta da treba da poljubi crni kamen. Pa je postavio jedno veliko pravilo, kaže, obraća se on kao crnom kamenu, kaže, ja znam da si ti samo kamen. Jes crni kamen je, kao što je došlo iz, u iz kamen, iz dženneta. Ali, on kaže, ja znam da si ti i dalje kamen. Ne možeš nikakvu štetu otkloniti od mene, niti mi možeš kakvu korist e, pribaviti. Ali sam ja vidio poslanika kako te ljubi, ja te zato ljubim. Pa su ovdje dvije velike stvari. Nažalost, mi danas imamo u umetu najveći problem što ljudi obilaze kaburove, ljudi nosaju zapise, ljudi nosaju hamailije, ljudi čitaju horoskope, ljudi gledaju kašike, ljudi gledaju svašta nešto. Ona radi Allahu ta'alanu, hađerul esved, mi većina nas bi mislila hađerul esved, to ne... Kaže ona radi Allahu ti si obični kamin. Ne možeš mi nikakvu korist donijeti, niti od mene štetu odagnati. Ko što ne može ni zapis, ko što ne mogu ni kašike, ko što ne može ni grah, ko što ne može ni horoskop. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da te ljubi, to je i baret. Pa te ja zato ljubim. Zato bi insan trebao tako da se postupa i tako da ponaša se u svom životu. Je li to sunnet? Je li to radio Boži poslanik ali se Ja ću se maksimalno truditi da to bude i moj sastavni dio života. Molim Allah Đelšanu da nas učisti na putu istine. Molim ga Tala da nas učini od onih ljudi koji će e, dosljedno slijediti sunet Božijeg poslanika, koji će biti ponosni na sunet Božijeg poslanika, ali se letu selam. Svakako molim gospodinu Tala da nam podari hikmeta i mudrosti da na najljepši mogući način širimo sunnet Božijeg poslanika, ali se letu selam. E, malo nam je vrijeme, skučen smo s vremenom, morat ćemo malo termin, ajde kažemo, e, ponovo regulisati pa ćemo u nekim od narednih emisija početi ako Bog da i da lagano odgovaramo na, naše, na vaše neke e, e-mailove, dileme, kritike, savjete i vaša pitanja. Na kraju su Allahume bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente firuke, u etubu